Cijenjena braćo, danas ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi o jednoj temi koja bi trebala da zauzima visoko mjesto kod svakog čovjeka muslimana. Govorit ćemo o duhovnom porazu muslimana, njihovom psihičkom stanju. Sjećate se prije nekoliko dana Međunarodni sud za pravdu oslobodio je Srbiju u procesu kojem je Bosna i Hercegovina podigla protiv Srbije i donijeli su presudu da Srbija nije učestvovala u tom genocidu. Čovjek musliman koji želi da se pridržava Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i svega što se dešava oko njega, trebao bi da uzme pouke i poruke. Mi ćemo spomenuti samo neke, a oko zadnje poruke ćemo se malo više zadržati. Prva poruka koju bi čovjek musliman trebao da svati iz ove presude jeste da kršćanska Evropa ne želi jaku muslimansku zemlju na Balkanu niti u Evropi. Također, od pouka i poruka koje bi čovjek musliman trebao da uzme iz ove presude jeste da je to signal neprijateljima islama da započnu sa novim terorom nad muslimanima. To su najbolje shvatili neprijatelji islama, pa je istog dana osvanula slika Ratka Mladića u Novom pazaru, nedvosmisleno govoreći, čuvajte se muslimani Novog pazara, desit će vam se ono što se dešilo bošnjacima u Bosni. Treća pouka koju bi čovjek musliman trebao da uzme iz toga jeste da muslimani nemaju bolje pomagača osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada se osloni na njega, oni ih neće poniziti nikada. A ako se budu oslanjali na ujedinjene nacije, ako se budu oslanjali na Evropsku uniju, ako se budu oslanjali na NATO, onda će doživjeti ono što su doživjeli u prošlom ratu. I četvrta pouka i poruka, a njih je mnogo. Braćo moja draga, tom presudom se cilja duhovno uništenje bošnjaka. Tom presudom se cilja duhovno uništenje bošnjaka. Jer, braćo moja draga, treba da znate, čovjek, kada nekoga porazi duhovno, to je mnogo gore nego da ga poraziš fizički. Čovjek ako poraziš fizički, to mu može biti dodatni motiv da se revanšira. Ali ako čovjeka poraziš psihički i duhovno, znaj da taj čovjek postaje kao pas lutalica. Dovoljno je samo da se sagneš i on bježi od tebe. Oni time žele da muslimane bošnjake na ovim prostorima psihički unište. Da ih psihički unište. Na oči cijelog svijeta, bez imalo stida, pored toliko jasnih dokaza, oni oslabađaju Srbiju da nije učestvovala u genocidu. Šta je to? To je psihičko ubijanje bošnjaka na ovim prostorima. Ništa drugo, vraću moja draga. Zato ćemo vidjeti kako je duševno stanje, stanje muslimana u svijetu i te kako loše, a normalno podotu potpadaju i bošnjaci na ovim krajevima. Pogledajte samo koliko je mjesta u svijetu gdje se ubijaju muslimani. Koliko je žarišta u zadnjih nekoliko godina otvoreno samo kako bi se gasilo buđenje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri koje je fala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala svakim danom primjetno na sve više mjesta. Zasigurno muslimani nikada nisu doživjeli duševni poraz kakav su sada doživjeli. Zato ćemo, braću moja draga, spomenuti nekoliko simptoma ove bolesti. Zašto? Zato da bi vidjeli da li ta bolest zaista postoji među nama. Nakon toga ćemo spomenuti faktore koji su prouzrokovali te simptome, a nakon toga uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i ponuditi neka rješenja. Prvi od simptoma koji ukazuje na to da su muslimani duševno slomljeni jeste da velik broj ljudi je izgubio nadu u popravljanje stanja. Kada govorite sa bošnjacima, sa muslimanima, oni su izgubili svaku nadu da se može popraviti stanje. A stanje se može popraviti ako se mi vratimo Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Ove simptome moramo ukratko spominjati, jer kada bi htjeli širi da govorimo, oduzelo bi nam mnogo više vremena. Drugi simptom koji ukazuje na to da su muslimani duševno poraženi jeste da se muslimani stide i boje praktikovati svoju vjeru. Muslimani se stide i boje prakticirati vjeru u svakodnevnom životu. Zasigurno, braću moja draga, to je istina. Ljudi se stide kada su u društvu da kaže ja sam musliman. To meni moja vjera zabranjuje. Ja to ne smijem, ja to smijem. Ovo je halal, ovo je haram muslimani se stide da prezentuju svoju vjeru u svakodnevnom životu. Muslimani se stide kako ga neko ne bi povezao sa teroristima, kako ga neko ne bi povezao sa nekom sektom koja nigdje u svijetu ne postoji. Normalno čovjek musliman ne smije dati neprijateljima islama povoda da ga proglase teroristom, ali čovjek treba da se pridržaje Allahovi subhanahu wa ta'ala vjerina. Pogledajte, braćo moja draga, kako imamo sada na sceni duple aršine za muslimane i za drugi. Svaki narod, sljedbenik svake vjere ima pravo da se ponaša i da izgleda kako hoće. Počevši od židova, oni smiju pustiti bradu, oni smiju nositi šešire, oni smiju nositi kapice, smiju puštati kosu. I to nije konzervatizam, to nije nacionalizam. Kršćani smiju nositi krst na grudima, Indusi smiju nositi turbane prepoznatljivi, takozvane časne sestre smiju se oblačiti s odjećom koja skoro da je ista identična islamskoj nošnji. I to nije konzervatizam. To nije zaostalo. Ali musliman ne može pustiti bradu. Musliman ne može nositi dijelu kapu. Njegova žena se ne može pokriti. Musliman ne može naditi ime svom djetu kako on hoće. To je konzervatizam, to je nacionalizam, to je terorizam. To su dupli aršini, braćo moja draga. Zašto? Da bi se muslimani duhovno porazili. To je bilo u holokaustu. Tada su bile samo dvije vrste kazni. Ili doživotna kazna, ili smrt. A sada se sudi najvećim zločinima, pa dobije zato što je ubio 50 bošnjaka, dobije godinu dana zatvora. Za To su, braću moja draga, dupli aršini. Pogledajmo u lidere i predstavnike drugih ljudi. Oni smiju otići na misu. Lideri i predstavnici muslimana u dosta slučajeva ne smiju otići na namaz, niti na džumu, kako ih neko ne bi povezao sa El-Qaidom. Kako ih neko ne bi povezao sa El qaidom a drugi smiju otići. Normalno, i naši lideri nekako se pritrpe kada su u pitanju predizborne kampanje, pa dođu tada, klanjaju džumu sa bošnjacima, samo kako bi ono mjesto zadržali, a nakon toga, tokom cijele godine, ne možeš ga vidjeti u džani. Treći od simptoma koji ukazuje da su muslimani duhovno poraženi, jeste da su zapostavili misionarstvo, pozivanje ljudi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Koliko je ljudi koji kada mu nešto kažeš, demokratija, ja mogu raditi šta hoćeš. Ne možeš, brate, muslimanu u islamskom društvu živjeti kako hoćeš. La i krahefid din, nema prisile u vjeru, ali kada uđeš u vjeru, tada ima prisile. Ne možeš se ponašati kako hoćeš. Kada te vidi brat musliman, obavezan je da te pozove i da ti na lijep način ukaže da to što radiš da nije dobro. Ali mi vidimo da ljudi koji se deklarišu kao muslimani i dolaze ovdje među nas, da su zapostavili taj islamski princip, a onda da ne govorimo o općim masama. A koliko je samo argumenta koji ukazuju na obaveznost tog islamskog principa, Hadis kojeg je zabilježio imam Etirmidhi, a ših Albani, rahmetullahi alihi, ga je smatrao vjerodostojnim. Da kaže Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallame, ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni svojom rukom. Ako ne može, neka ga ukloni svojim jezikom. Ako ne može, neka ga prezirje svojim srcem, a to je najslabiji vid imana. Također hadis kojeg je zabilježio imam Muslim, imam Etirmidhi, od Huzeife radijallahu ta'ala anhu poslušajte ovaj hadis i pokušajte da ga preslikate na našu stvarnost. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi veselneme, tako mi onog u čijoj ruci je moja duša ili ćete naređivati na dobro, odvraćati od zla, ili će Allah subhanahu wa ta'ala poslati na vas svoju kaznu, pa ćete ga vi dozivati, moliti, ali vam se neće odazvati. Koliko mi danas dova upućujemo Allahu subhanahu wa ta'ala da pomogne braću u Iraku i u Čečeniji. Ali se Allah Đelešanu ne odaziva. Zato što smo mi ispunili uvjete da se naša dova ne primi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte braću moja draga. mi svjedoci, oni imaju morala, imaju snage da odlaze ljudima od vrata do vrata i pozivaju ih u šta? U batin u neistinu, u dalalet, u zabludu, a mi, nama je teško izdvojiti marku, pa kupiti kasetu, pa je dati komšin. Ili neki CD, ili neki letak, ili bilo šta drugo, lijepom riječi, otići pozvati našeg komšiju, našeg brata muslimana. Nama je to teško, zbog čega? Nas čeka velika nagrada zbog toga, Allahu džennet, Jehovne svjedoke čeka džehennem, ali oni na tom putu mogu izdržati a mi ne možemo na putu za džennet. Braću moja draga, to su ukrat, ukratko neki simptomi koji ukazuju da je naše društvo bolesno kada je u pitanju ovaj segment, da su duhovno poraženi. Spomenut ćemo neke također faktore koji su prouzrokovali ovo loše stanje koje vidite. Svako od nas trebao bi da se preispita da li pri sebi ima onih simptoma i ovih faktora prvi od faktora koji je prouzrokovao ovo jadno stanje muslimana jeste, braćo moja draga, slabost imana. Slabost imana, kada pogledamo u ljude oko nas, s aspekta dunjalučkog, vidjet kako se ljudi s vremena na vrijeme obračunavaju, pazi je da ne bi pogriješili u trgovini. Ako osjeti da je malo bolestan, odmah doktoru, samo da bi što duže živio. Ko se od nas imanski preispita nekada u životu. Da kaže, prije tri godine sam klanjao noćni namaz, sada ga ne klanjam. Prije sam postio ponedjeljak i četvrtak, sada ne postim. Prije sam udjeljivao sadaku, sada ne udjeljujem. Da se preispitamo, pa da vidimo je naš iman ide dole ili ide gore. Ko se, braću moja draga, od nas preispitao? A ta jačina imana, znajte, braću moja draga, da je to motor koji gura insana. Ashabi, radijallahu ta'ala anhum, Nisu od nas tjelesno bili bolji, sigurno smo mi deblji od njih, ali su činili čuda. Wallahi, kada slušamo i čitamo istoriju, biografiju njihovu, čovjek ne može da povjeruje da to nije došlo vjerodostojnim lancem prenosilaca, čovjek bi rekao to su bajke. Zašto su to mogli? Zato što su imali srce, imali su iman u tom srcu. Zato što su se preispitivali kada bi ošli da spavaju, je li nekome učinio neko zlo. Kada se mi preispitamo? Mi se preispitamo samo ako je trgovina u pitanju. Braćo moja draga, muslimani su tako jadnog imana da se boje svakog onoga koji ih okružuje. Svakog onoga postali su baš kao pas lutalica. Dovoljno je samo da uzmeš kamen, oni će pobjeći od tebe. Boje se takozvanih velikih sila. Zaboravljaju bošnjaci i muslimani da su te takozvane velike sile pod apsolutnom kontrolom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kome to nije jasno, neka prispita svoje vjerovanje. Allah dželle Đelalu je taj koji u djeliću sekunde, ne u sekundi, u djeliću sekunde može uništiti sve takozvane velike sile. I da tako pomogne muslimane, ali jesu li muslimani to zaslužili? Nisu tako mi Allaha, suprotno to mi, Muslimani su ispunili sve uvjete da budu kažnjeni. Pogledajte u stanje muslimana. Pogledajte na svakom koraku blud. Na svakom koraku kamata. Kamata, pazite. Olako svatamo riječ kamatu. To je grijeh kojim je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa njegovom počiniocu objavio rat. I hoćemo pobjedu, hoćemo da nas Allah pomogne nikada u životu sve dok budemo ovakvi. Inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin, hatta yugayiru ma bi enfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok se oni ne promijenu. Također, od faktora koji su uzrokovali ovu slabost koju vidimo, jeste, braćo moja draga, da velik broj ljudi nije svjestan prirode puta koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom džennetu. Ona osoba koja se pridržaje vjeri mora biti iskušana. Ne smije očekivati da ide putem kojim, koji je posut ružama. Kada čovjek prihvati vjeru, mora da zna da je krenuo putem koji je posut bodljikavim trnjem. Ovo nijukom slučaju ne znači da čovjek napravi neku budaleštinu pa kaže to je iskušenje. Nijukom slučaju. Čovjek treba da se konsultuje sa učenim, sa ulemom, sa dajama, nakon toga da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, a nakon toga kada ga nešto zadesi, kaže, to je ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala obećao, elif e, la min, el hasibe nasu, en jutra koji je kulu amenna, vohum la juftenun. Zar ljudi misle da će biti ostavljeni da kažu amenna, vjerujemo, a da neće biti iskušani. Nije dovoljno kazati vjerujem, Bićeš iskušan na tom putu da se potvrdi tvoja iskrenost. Također, braću moja draga, od faktora koji su prouzrokovali ovako jedno stanje muslimana jeste da velik broj muslimana ne poznaje resurse kojima muslimani raspolažu. Kada slušamo medije, vidjet ćemo da se o muslimanima govori uvijek najlošiji. O zapadu se govori uvijek najbolji. Do te mjeri da velik broj muslimana, tako mi uzvišenog Allaha, opisuje te takozvane vele sile svojstvima koja ne doliče nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Šuti, kaže, čuju te ono mišije rupi. Braćo, to su opasne stvari. To su svojstva koja ne doliče nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali su muslimani tako na lošem nivou da opisuju nevjernike svojstvima koja ne doliči nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo u muslimane koliko ljudstva imaju, koliko školovanog kadra imaju. Pogledajte kako bitne geografske pozicije zauzimaju. Sujetski kanal, koga kontroliši? Muslimani. Pogledajte samo prirodna bogatstva koja muslimani imaju ali to se nigdje ne spominje. To se nigdje ne spominje. Spominje se tehnologija zapada, koja je zasigurno velika, ali je zasigurno i pretjerana. Kada je NATO bombardovao, nam pade mi neka priča, kada je NATO bombardovao Srbiju, pa su Srbi oborili jedan avion, za koji NATO kaže da je nevidljivi, pa kada su ga oni oborili, napisali na njemu, izvini, nismo znali da si nevidljiv. Nevidljivi avioni, bošnjaci, muslimani, više vjeruju u to da postoji nevidljiv avion, više vjeruju nego kada mu kažeš, rekao je Allah Đelešanu i rekao je Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Šta ja znam, kaže, ko je to pisao, šta ja znam, ili svi ko tu da vratio, ali nevidljivi avion, on zasigurno postoji. Treba da znamo, braću moja draga, da zasigurno muslimani prolazi kroz teška vremena, Zasigurno. Ali treba da znamo da su muslimani kroz historiju prolazili i kroz gora vremena. Ali je ostao islam. Ostali su muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Salahudina Ejubiju nakon 91. godine da očisti kuc. I taj Allah subhanahu wa ta'ala je živi i vječni I on može pomoći muslimane u jednom dijelu sekunde ako se muslimani vrati Allahovu i subhanahu wa ta'ala vjeri. I četvrti faktor koji je prouzrokovao ovako jadno i loše stanje kod muslimana jeste nepoznavanje propisa vjeri. Mi živimo u vremenu, nažalost, u kojem je najjači argument kada s nekim razgovaraš o Allahu vjeri. Čuo sam od svoga dede i tako je naša tradicija. Znaj, brate, da te Allah neće pitati na sudnjem danu šta je tvoj djedo kazao. Niti jesi li živio po tradiciji, ali će te pitati jesi li živio po Kur'anu i jesi li živio po sunnetu. Nažalost, kod nas je najjači argumentat tako sam ja zatekao svoga dedu, a vallahi opet lažemo, jer naše dede su planjale, naše nene su bile pokrivene, naše dede nisu lokale rakiju, naše dede nisu zinaručile, a mi to sve radimo, samo se pozivamo na njih, iako i to nije istina. I na kraju, nakon što smo zauzeli jednoglasan stav da je loše i jedno stanje kod muslimana, pitanje gdje je izlaz? To ćemo ako Bog da u drugoj hudbi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Braćo moja draga, mnogo je načina kako muslimani da iziđu iz ovog jednog stanja. Prije nego što počnu da izlazi iz ovog stanja, moraju da budu svjesni, i to je prva stvar, da budu svjesni svoje bolesti. Jer čovjek koji nije svjestan svoje bolesti, nikada se neće izliječiti. Možeš čovjeka uzeti doktoru. Ti znaš da je bolestan, on ode doktoru, doktor mu propiše lijekove, a oni kod prve kurpe izbaci. Znaj da takav čovjek neće ozdraviti. Tako i muslimani. Ne može se popraviti njihovo stanje osim ako budu ubijeđeni da ono na čemu su sada, da je to katastrofalno. Druga stvar jeste, braćo moja draga, povratak. Povratak izvorima Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri Kur'anu i sunnetu i povratak razumijevanju Kur'ana i sunneta onako kako su ih razumijevale prve generacije. Ovdje treba spomenuti jednu bitnu stvar, a to je moramo voditi veliku evidenciju kada je u pitanju ispravno vjerovanje. Neko će kazati, pa zar nemamo ispravno vjerovanje? Evo nekoliko primjera, da li imamo ispravno vjerovanje? Da li je ispravno vjerovanje onoga koji svaki dan psuje Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika? A takih je mnogo. Je li ispravno vjerovanje onoga koji svaki dan čita horoskop? Takih je mnogo. Je li ispravno vjerovanje onoga koji kada ga zadesi neki musibet odlazi kod cihribaza? Je li to ispravno vjerovanje? A takih je mnogo. Je li ispravno vjerovanje onoga koji kaže sjećenje ruke za krađu nije adekvatno za ovo vrijeme? Kamenovanje za blud nije adekvatno za ovo vrijeme? Podjela miraza kako ga je Allah dželle djelaruhu pojasnio iznad sedam nebesa nije adekvatno za ovo vrijeme. Braćo moja draga, to su greške, znade gdje? U akidi, u vjerovanju. Zato što ti ljudi nisu shvatili i nisu se odgojili da kažu se mi'na wa atana, čuli smo i pokorajimo se. Također, braću moja draga, treba da znamo da iskreno, ispravno vjerovanje nosi sa sobom mnoge koristi. O tome bi se mogla sigurno hudba održati, ali možemo spomenuti ukratko neke od njih. Čovjek koji ispreja, ispravno vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, to se odražava na njegovom radu. Taj čovjek je precizan, taj čovjek je madljiv, on ne može posustati. Zato što on ima visok cilj. Njegov cilj je Allahovo zadovoljstvo i Allahov džennet. Mnogo je, braću moja draga, drugi koristi. Treći način kako možemo popraviti ovo jadno stanje, ovo mora svako od nas zapamtiti. Treba da počnemo od sebe, od naših porodica. Mi bi da rješajemo situaciju u Saudijskoj Arabiji i u Iraku i u Palestini, a naše kuće su prepune harama. Ne može, braćo moja draga, To je preskakanje stepenica i građenje kuće od krova. Moramo popraviti sebe i svoje porodice. Koliko je u našim kućama porno filmova, razgoličenosti, alkohola, kamate i moglo bi se nabrajati mnogo toga. Braćo moja draga, moramo početi od sebe. Nakon toga možemo ići dalje. Također, jedan od načina predzadnji jeste da se vraćamo na knjige historije mora da znamo da je historija učiteljica života. Mora da znamo da je historija učiteljica života. I na kraju, braćo moja draga, iako je ovako jadno stanje, mora da znamo da će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići ovu vjeru. Da je budućnost pripada Islamu. Moramo biti ubijeđeni tako, kao što smo ubijeđeni da je danas dan petak, tako moramo biti ubijeđeni da će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići ovu vjeru i da će njegovo svjetlo sijati pa makar to nevjernicima ne bilo pravo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun Oni želi u ustima svojim da utrnu Allahovo svjetlo, a njegovo svjetlo će sijati, pa makar to nevjernicima ne bilo pravo.